entzutezko ulermena. Ondoren, Euskadi irratian Xavier Amurizarekin izandako elkarrizketa entzungo duzue. Bere lan profesional eta bizitzako hainbat atali buruz hitz egingo digu. Lehen atala. Xabier Ramuriza ezaguna da, baina etiketa jartzeko orduan zaia, zaienetako bat. Bersolaria esan da, hankamot gelitzen garelako, idazle baino gehiago ere bada, behin Euskadi gaur egun dena izango espaliz, zer izango litzateken galdetuta, haus erantzun zuen. Zer izan nahiko nukeen, badakit, baina zer izango nintzateken, ba ez dakit nik ere askotan pentsatu izan dut. Hala ere, uste dut, nahizena izango nintzatekeela, Zeren bertsolaritza nire bizitzan ba sati bat besterik ez baita eta beste guztia ba hor dago eta hori beintzat izango nintzateke. Orduan ba ez dakit ba idazle, pentsalari ba militantea ere ba naiz, e, eh, euskaltzale, ez dakit guzti hori beintzat izango nintzateke. Xabier gauza asko ala. Ez dakit ba. Ba, asko daude hemen horrelako gauzak e, eh, soinen daramatzatenak. Naiz ni bakarra baina ba gauza asko dira baina azken batean ez da hain eh, egoera komplikatu ere, <laughs> ba, eskolarrian, ba, gauza asko batera egitea tokatzen zaigu. Dena dela, ez aldo zugan batek bestea baino indar gehiago? Ba, nigan indar gehiago, eta nigan, zer da, nire baitan, Bai. nire baitakoa neuretzako da. <laughs> ez dira kontatuko. <laughs> nire baitakoa ba, neuretzako da. Orduan, ba, hemen e, gauza guzti horiek eh, kanpotik ikusten gaituzten bezalakoak edo kanpora dira zen dituguna dira. Orduan, ba, hoiek ez dira hainbeste sentimentuak, hoiek ofizioa dira. ba, mhm. sentimentuak ba, nirea dira, eta orduan ba, sentimentu horiek ere agertzen dira jakina, ba, norbere ibilbide batean, baina E, izango nintzatekeena oso desberdina naiz ni neure buruari begiratzen diodanean eta beste egin ari nahi zenean. Pasadean osteralean e, eh, Javier Muguruzari galdetzen genion, Javier izateatik Javier izatera noiz pasazen, zuri kontrako galdetu barko izu, ze txikitan Javier esaten zizuten, ezta? Bai, eta orain ere Javier naiz ni neure inguruan eta neure etxean eta alako deitura kariño hortan ba Javi esaten diatenek orain ere ba unkitu egiten dute ba Xavier ba pizke bat ba militantziakoa da. Mhm. <laughs> Hori eh, gaur egun ba bai ni ere ba Xavier esaten dut eta idatzi ere Xavier egiten dut Orida. ba euskaldunagoa delako eta azken batean ba Xavier ba omen da euskeraz dagoen izen nolabait esateko ba ba, jatorret bakanetarikoa, etxe berriatik, etxe Xabierre hortik omen dator, beraz, ba, poste naiz horrela izatea, mm orduan, ba, horrela esaten du, baina nik eneure inguruan, ba, Javier edo Don Javier ere bai, batzuntzat, bai, oraindik. Oraindik, eh, Don Javier, eta hori bai. esan da, e, burua bueltatzen duzu? burua bueltatu eta bihotzik gara ematen dit, alako zauzkada egiten dit, baina mhm. no lehengo denborak eta lehengo oroitzapenak eta lehengo sensazioak dakazkidan, eta lehengoa gazteagoan nintzen ez gero, ba, beti mhm. denez hobea, ba, orduan hori entzuten dudanean, ba, emozio egiten, mm pixka bat egia esateko. Eta gainera, Xabior, etxekitako eh, kontua kondo baina beto gogoratzen dituzta, ezta? Memoria bikaina duzula esango genuke. Enaz banaz liburuan garbi zenuen hori, baina detaile txikiekin ere akordatzen zara, esate baterako, beia zaintzea zen zure lanetako bat, ezta? Bai, baina beia zaintzea deta handia da. Horren barruan deta txiki asko daude. <laughs> baina zen bat beia zaintzen zen dituen, gogoan aldo zuri? Ba, bi. Gurean, ba, baserri txikia zen, eta ita kanpoan egiten zuen, eta basari txikia zen eta horrela kanpoan ibiltzeko ba, bi edo gehienez ere ba hiru baina gero ba osabarenak edo amamarenak edo zaindu behar izaten dituen eta hori zaila bazen zeren trigu ezberdin eta gopeiak izanik orduan zegoen gozeteakin, baina normalean bi eta nahiko lan ematen ziren bi eta txal bat Lehen atala amaitu da. Bigarren atala. Gaur egun ez zenuke etorkizun garbirik izango, eh, beia zaintzen. Beieroen auzia dela taztela, Xabier. Ba, behar bada premina. Bai, baina orduan ere nik entzuna dudan ez lenguan entzunion bati, ba, orain beieroen kontua eta hau, baina gure aitak esaten zian kontau zuen, ba, orduan ere, ba, beia gorrola pixka bat balantzan azten ziranean, ba, hil baino lehena akatu, eta larrutu eta jane egiten zituztela. Eta olago zerbait izango zen orduan, eh? dena dela, orain dagoen izurri hau, ba, beste dimentsio batzuetakoa da, baina, bai, Mhm. Zer bat urterekin hasi zinen beia zaintzen? Ah, ba, hori seguru asko, eh, beia zaintzen, ba, lau, bo, sei, ja, zazpi urtekin, behiak zaintzen astea ere horregatik izan dizut, hori detaile handia dela. <laughs> Behiak beste bat baten ondoan zaindu eta behiak, behi zaintzaileak, hiru ere izaten ginean, ba, mhm. amarekin, begira izan zinen. Amarekin banengoen, ba, amak edo aitarekin edo ba, ekarri hori edo eman bueltari, baina txakurra izan den zen, eta lan batzu txakurra egiten zituen, beste lan batzu baumeak, eta beste lan nagusiagoa, ba, etxean lotu edo askatu edo horrela, ba, ba, amak edo aitak, baina hori guztia ni egitera, ba, legatuko nintzen, ba, zazpi, sortzi bat urterekin, mm -hmm. ez dakit, guztia egitera. Plena ere bai. Mm -hmm. Behiak eraman dekarri eta zaindu, orain, etxean lotu eta asketan lotu, hori ez nuen egingo, ba, zazpi, sortzi urte arte, baina, ba, bost urtekin, zei urtekin, zaindu bai. Gara hartan oso gazte hasten zinetan helduen lanak egiten, ezta? Ba, bai, gaur koti begiratuta, ezta? Bai. <clears throat> bai, baina gaur beste gauza batzuk egiten dituzte, ba, orduan helduen lanak irudituko zitzaizkigunak ez dakit, baina bai, ba, gaztea goteatik gazten ginen, bai, e, hori egia da. Egin beharra zegoen, eta beste eginkizunik ere horrela jolaserako astirik eta tokirik ere, gainera orduan ere, ba, ni nahiko inguru bakartian bizi nintzen eta nire inguruan bazegoen e, umerik eta eskolan bai, baina eskolatik e, etxerakoan ba, nire umeekiko edo neure antzeko egiko harremana ba, bukatua zen eta orduan ba, nire laguna txakurra zen eta agintzen zikziaten e, lantxuak eta neure fantasiak eta umeak erabiltzen duen eh, ba, bere ba, mental guzti hori eh, inguruan, <laughs> ez da? Lan gain kantatu ere bai, eta askotan kontatu izan duzu asko ortazun zaigun anekdota bat, ben mostradore baten gainean abestu zenuela. Bai, bai, bai, hori nire debuta izango zen, <laughs> bai. asko azegoen, debut hartan. Ba, taberna bete-beterik, <laughs> jende asko orduan niretzako, ba, jendetza izugarria, taberna bete-beterik zegoen bentsat. Baina ez, eh, nigatik juanak, taberna hala zegoen beterik, eta ba, gure eta etzen eh, bakarri kantatzen azten, jendea zegoenean baizik, eta nire aninguruan egon ez, ba, nire altxatu ninduten mostradore gainera, eta ba, antxe, egin nuen, jende asko zegoen, bai, arrumeria bat dibueltan, eta Guardia Zibil pikute ere antxe zegoen atearen kontran. Txalo altzuten. Ba, txalo egin zuten, ba, dirua gero bildu azkenean, eta hori gogoan bat, bai, haiek, e, guardia zebilak eta egituan iretzako, urrut dipegira dut nahiko bildurgarria ziren, eh, ez, orain dauzkaten konotazio gati, bai, beste Bestela. eta pentsatzen nuen, haiek ere emango gote dute, eta ba, eman egin zuten, bai, peseta rubia bana eman zuten, asko zen ordurako hori. Bai, bai, ondo kantatu zenueran, zenuenaren zeinale. Ondo kantatu ez dakit, baina bitxia izango zen, nolako, nik orduen bost edo zei urte gehien ez izango nituen, eta ez dakit, ba, nik, jendeari, bintzat dirupila ba, batek txapela pasatzea gogoratu zitzaion eta txapel bete diru eraman nuen etxera. Bigarren atala amaitu da. Irugarren atala. Seminarioan sartu zinen eguna gogoan aldo zo, Seminarioan sartu nintzena baino gehiago, ba, e, komentuan edo ah, lehenik, lehenago lehenengo ba, sartu nintzen e, karmelitetan eta bigarren urtean pasatu nintzen seminariora, baina bi aduzkat gogoan, bai, nola astitu izango ba, oso gogoan gainera. Eta beti harrituta utzi gaituen beste zerbait, seminarioan sartzea ez zela batera txegine izan zuretzat, hori bai, baina pozik jartzeko zera pentsatzen zenuela. Hemen bintzat, ez dut inork esango, azu bertsoa, Javi. Ez, hori eh, hori zezen eh, nik eman nuen, eh, Horrela, poskari edo konsolamen eh, bakarretariko azimena. Batzen, liburu eramaten dute eta Xabiarrek hori eraman zuen. Bai, bai, hori azken erremedieko nero burua pixka bat galdu da ikusi nuenean, pentsatu nuen, bueno, hemen behintzat hortati libratu naiz eta zerbait behar nuen eh, alde positiboa handik ere eta baikorra, poskorra, ba, han seminarioan sartzen, nire nahiko... nahiko ilunpe handia izan zen e, eh, bosteun mutiko edo ez dakizen baginen, dan erdi galdu eta ez dakite, eh, komentura sartzea, herrian zan fraileetan, ez dakite, euskera zera apru bat egiten ziaten, mhm. herrian ezagutuak nituen fraileiek eta zerbait etxekoa egiten zitzaidan, edo behintzat etxe inguru mendia ikusten nituen, baina deriora joan nintzenean egia esan neure burua galduta ikusi nuen. Eta orduan, ba, hori bai, hori pentsatu nuen, e, euskerarik ez nuen inundik entzuten, e, Eta hori xe pentsatzen duen, bai, hemen bintzat bertzu egin deskatuko ez da barrizkurik. Xabiar begiak itxi, mila bederatzi eta irurogeta bos urtean gaude. Bai. Eh, abade zinen gara jartan, ez da? Egin nintzen eh, urtea. Bai, bai. hogeta bai. Bai. Sotan oraindik indi gorretzen aldozu. Gorde, ez han, e, ni abade gonintzen herrian gizaburua ganan, geldituko zan, ez da, ez dut uste inorke gorde eta izango duenik, ez duzte, ez, ez, ez, ez gorde eta gainera, sotan utzi unean da gero nik uste deskatura egin zidatela ez dakit eh, antzerkiren baterako, ah, zerbaiterako, eta ba, pena daukat, eh? ez gorde, ez, e, pena daukat alako sotana bat e, gorderik ezagutzea, baina uste dute, pare bat sotana izaten dituen hola, kanbiorako, bat berriz, berriz amarra bat, bestea, eta bia galden zirala, baina ez diote, je, segipenik ere ez diote egin gehiago. Ez da gezen nunda bilan. Bueno, norbaitek izango balu otxegin da zala, eh? Bueno, uri, aurra jantzita bersotan aretzeko aukera izan zenuen. Bai, izan nuen, bai. Eta badakigu, gezaburuagako jenteak arridura aurpegia jartan zuela. Zu bai. sotan ajantzita bertxotan ikusten, ikusita. Ba, bai, gizaburuagakoak eta bertakoa baino gehiago, ba, ingurukoak eta mm ez ustean eh, ikusten indutenak, azken batez, ba, gizaburuagan ezagutzen induten eta herria txikia da, eta naiz eta haien ez uste handia izan zen, ba, gutxi gara bazekiten, ba, herriko abadeak eh, bertzutan egingo zuela, eta abar, baina hori baino ez uste handia guai izaten zen, ba, inolako ba, kontesturik edo ezagutzarik ez nekoan ingurura joan eta han, ba, bertsularia daudela eta inorketzekien nortzu izango ziren edo behar bada izena jartzen zuen baina ez egiten abadia nintzenik eta bat <laughs> batean basotan sotan eta guzti ba, taulatura abade bat igotzen e, ikusteko moduko izango eta, zen, Xavier bai, entzuteko moduko are bai, <laughs> bain horrelaxe igotzera hori ere kontatzen dut hor da goian taulatuan engoela, ba, emakume mordoska bat zegoen bai azpian, da, ene, esan zuen emakume batek, eh, atzera berriz e, mesa daukagu, <laughs> da. da. Pentsatzu nuen, bai, esan nion, uste dut, uste dut, ez, abel muniatek izen laguna, eta hien zundu korro zer esan duten, da, ba, mesa entzungo duten, da, haien zat, ba, behira nolako ez ustea, ez, eh, horrela, bade bat, bersotana, hastea. Baina gira saida zu, hortan galitzen zen kontua, ez atzuen inor zure kontra egin, horregatik. Bai, horregatik, eta orduan, ba, girua frankismo itxi-itxia zen, eta Orduan, ba, bersolaritza, ba, nei hartzen nuen, eh, ba, alako nola esateko kontestazio da euskaltasun edo euskaltzaletasun eta euskal herriaren nortasun gisa, gero esaten genituen edo kantatzen genituen gauzak ere, ba, ez ziren beste mundua izango, baina ordurako, ba, nahiko subversiboak eta esplosiboak, ba, zerbait euskal Herriaren alde, eta regiminaren aurka, eta mm -hmm. ez dakit elizako planteamentu aurrerakoiak, eta horrelagoa ginez gero, ba, jendea, ba, nahiko harrituri gelditzen mhm. zen eh, eta gainera ba, abade batek ba, modu hortara plazara atera eta horrela kantatzea, <laughs> baina jendeak hori Enderi gehienak eh, hori eh, ez dut esaten itxaroten zuten, baina hori estimatu egiten zuten. Entzutezko ulermena amaitu da.